Vezir Yüzara Şık İslam'ın gelinleri, kızları hamama götürmüşler ve yıkayacak. O kadar keyflenmiş ki o gün nasıl? Ben tam bugün keyfimi buldum diyor. Yani eliyle, gözüyle yaptığı günahtan memnun oluyor ve diyor doğru keyfim gitti. Nasıl yıkarhana beraber dışarıdan bir haber gelmiş ki padişahın kızının altın yüzüğü kayıp olmuş, hamamda aranacak, affedersiniz ut yerine kadar aranıp bulunacak çaresi yok. Bunun ut yeri aranırsa affedersiniz, erkekliği ortaya çıktın mı derhal öldürecekler. Bir ağlama başlamış kendine varıyor, hamamın o dar yerleri var duvarları cızıyor diyor ki son hayattayım ya Rabbi tevbeyi nasuhla tevbe ediyorum ya Rabbi eğer bunu bir daha itikad edecek olursam tövbe işte nasuhla tövbe Allah yorsuzlayır tövbesi tam kabul olunca tevbesi Halik-i Zülcelal yüzüğü başka birisinde bulduruyor, yüzük bulundu bırak insanları diyor, gözünü oradaykana yumuyor, hiçbir kadın görmeden, ne oldun diyorlar, gözüme bir hal oldu diyor, yani kör olmuş gibi, dışarıya çıkıyor, kaybolup geliyor, bir daha kadına bakmaya iyice bir tövbe ediyor, tövbesi kabul oluyor. Tövbe ettin mi insan, İneğin memesinden süt sağlık da bir daha girmediği gibi tövbe etti mi hiç korkmasın böyle zannetsin kabul ederim diyor. اَتَّائِبُ بِنَذَّرْ كَمَّلَّا ذَنْبَلَا Günahtan tevbe eden bir daha o günahı etmemiş gibi olur. İstaf, istiğfar ettiği zaman affımı umarsa affederim. Dua ettiği zaman kabulünü umarsa zannettiği gibi kendisine tecelli ederim.'' dua ilerliyor. Benim duam hocam kabul olmaz. Böyle ümitsiz ilerse kabul etmem. Ümitli eder de elini kaldırır da şimdi bizimle beraber kumardan, sinemadan, kahveden, ırakıdan gönderemediği çocuğu için ağlıyor ya, bugün inşallah kabul olacak, elini sen de aç, Habibi Muhammed Mustafa hürmetine evlatlarımızı ıslah et ya Rabbi. İrşad et ya Rabbi. Müstakim yola getir ya Rabbi. Bizim içimizde bütün amelimizi ifsad eden ahlakı gerilmelerimizi ahlakı hamideye tepkin et ya Rabbi. Biz en çok korktuğumuz yürürken imanla mı öleceğiz, imansız mı biz öleceğiz? Korkuyoruz. Bizi imanla şu mübarek Arafa'da, Arafa gününde Lihye-i Saadet yanımızda cemaatlerle bulunuyorum. Bizi imanla öldür ya Evladımızı, ayağımızı imanla öldür ya Rabbi. talukatımızı imanla öldür. Mümin, müminatı imanla öldür. İmanlı olup da günahtan bir türlü dönemeyen o azgın beyazlaşmış insanları müstakil yola sen gelsin ya Umuyoruz ya kabul etsin inşallah İslahullah. Böyle diyor zannederseniz kabul ederim. Elhamdülillah. Bunun beni Allahu Teala bana rahmet eder, kendisine giden yola muvaffak kılar, bana yardım eder diyerek yad ettiği zaman muhakkak onunla beraber bulunurum. Allah'ım bana yardım eder. Bu işte benim yardımcım tek Allah diye zannederse o zaman kulumla beraberim yardım ederim. Kendi diyor ben değilim. Hadis-i kutsi. Daha kulum bana kulum bana yalnızca zikrederse yere çekilir de şafağla gece yarısı Allah Allah derse ben de onu böyle yad ederim, ben de onu zikrederim. Allah'ın zikri, ben de affettim, seni affettim, kabul ettim derim ben de ona. Onu yalnız kendi nefsimde zikrederim. Allah diyor. Bir topluluk içinde zikrederse bir toplu insanın içinde ben de onu daha hayırlı bir cemaat içinde, meleklerin içinde anarım bir topluluk içerisinde hep birden Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu böyle andı mı ben de onun meleklerin içinde şimdi kulumu affettim, kulumu kabul ettim diye meleklere duyururum onu. Öyle. Masum müjdeymiş elhamdülillah. Kulum bana ibadet ve sadaka ve her nasıl taatla olursa olsun bir karış yaklaşırsa onun fitresini alır, zeketini alır, bir tabak yemek orada bir sıkarıya götürür, bir adım benim rızam için yürürse men yaberret kademahu fi sebilillah harramallahu cesedahu alennar benim yolumda yürür de ayağına toz bulaşırsa dere köylerden, yer köylerden, uzaklardan, böyle gelir yakınlardan, nitecik adım atar da ayağına toz bulaşırsa, benim emrettiğim camiye namaz içinle gelirse, ayağına bulaşan toz hürmetine cesedini cehenneme haram kılarım buyuruyor elhamdülillah. Bunlar hep hadis. Bir karış yaklaşırsa ben ona bir erşin yaklaşırım o bana bir karış gelecek olursa hayırda, hasenatta, ibadette, itaatta ben de ona bir ersin yaklaşırım. Ondan daha çok gelirim okuluma. Ne gelir? Rızam gelir. Benim razı, rıza oldu, razı olduğum gelir. Daha her ne zaman bana itaatı artırırsa ben de ona feyiz ve bolluğu da ziyade ederim. O bana itaatı artırırsa ben de peynir, bolluk, rızıklarında taşkınlık kaldırırım ona. Elhamdülillah ya Rabbi. Onun bana bir erkin yaklaşırsa, onun bana camiye gelir, ibadete gelir, vağıza gelir, zekat vermeye gider, hacca gider, cihada gider. Bir erkin yürüyecek olursa ben ona bir kulak yaklaşırım. Erşin şu kadar olursa ben bu kadar gelirim kuluma, rızam bu kadar koşar. Dinleyeceksin şimdi. Ne kadar bol mükafatında. Eğer bana yürüyerek gelirse kulum, yürüyerek bana gelirse, benim rızama gelirse, Allah rızası için dövün ikinci cihan güneşi Muhammed Aleyhisselam'ın sakalı şerifini ziyarete geleyim. Başka işim yok. Biri böyle yürüyerek gelirse ben de ona koşarak varırım. Koşarak varırım. Hudebiyat musalahasını bilirsiniz değil mi? Tarih okuyanlar Peygamberimiz din gerekişiyle harbi niyetiyle değil Mekke-i Mükerreme'yi, Beytullah'a bir tavaf edelim gelelim dedi. Vardılar, gavurlar girdirmedi. Dedi ki girdirmez dedi, imkanı yok. Osman İbn Nureyn Efendimiz'i gönderdiler. Musalaha'da Osman İbn Nureyn Efendimiz vardı. Onun akrabası çoğudu. Bu haliste Osman İbn Nureyn Efendimiz gelmedi. Bir haber geldi ki Osman İbn Nureyn'i öldürmüş gavurlar diye. Peygamber Efendimiz bir ağaç, rızvan gibi o ağaç altına ölüm hanım biat yaptılar. Ya Muhammed, Osman'ı veren öldürmüşler, tek kalmadan uğrunda can vereceğiz dediler. Bedir'de ölenler, aşere-i mübeşşere, Rızvan'da söz verenler ehli cennet olduğu kat'i bunların. Allah şefaatlerine nail et. Hele o aşere-i mübeşşere o on kişi, o on kişi cennetten müjdelenenlerden. Allah bizleri de onlara ilhak buyuruyor. Onlarla beraber haşi cennet. Geldiler, Osman İbni Öğren'i öldürmemişler sallanarak. Yumuşak tabiatlı geliyor böyle. Peygamberimiz o gelirken dizlerini örter, ayağa dinelir. Niye diyelim ya Resulallah Osman gelince? Onun hayatından yedinci kat zaman melekler dinleniyor diyor. Ben nasıl dinleyeyim? Hiç duymadım sen onlardan ya, uzun tükenmiyor, bağız tükenmiyor. Dedi başında bir avuç adam dağılırlar giderler dedi gelen seni. Dedi ki öyle zannediyorsun sen. Başlarlar bir şeyi yazılmaya, muahede Peygamberimiz abdest alıyordu. Sıçrayan suları Oğuşlarına koyup böyle yüzlerine sürüyor sahabe. Mübarek sakalından bir ter düştün mü yerden kalkıyorlar, cahada koyuyorlar, sarıyorlar, saklıyorlardı. O zaman huylandı dedi ki bunlara güç yetecek gibi değil, peygamberin yolunda diyecekse canlarını feda edecekler. Saatinden korkmuyor, bilmem ayarı değilse daha 20 geçiyor öyle mi saatimiz? ki Diyor ki bir biatta Hazreti Ali Efendimiz yazıyor yaz kağıdını. Bu sene bir girmek imkanı yok. Gelecek sene gelirseniz Beytullah'a tavaf ederseniz gidin. Bu sene söz verdik. O azmantı kafirler imkan yok iki cihan güneşini sahabelerle beraber geriye döndürmeye 12 günlük yere varınca geriye göndermeye fail ettiler Peygamberimiz Güler'in hikmet var. Hazreti Ömer dedi ki Ya Resulallah niye korkuyorsunuz bu gavurlarına var? Dur ya Ömer Allah aşkına dur senin gazaplısın sen yok tabiatlısın Sıddık-ı Azam'la görüşürüz. O İbrahim Aleyhisselam tabiatlı. Ya Sıddık dönelim bu sene dedi. Muade yazıldı. Uygun şeraitler tükenmez konuşmayla yalnız ben orada bir iştecik meseleleri anlatacağım. Muhammedur Resulullah diye başlarlar yazmaya. Senin Muhammed Allah'ın Resulü olduğunu bilsek sakın iman ederiz. Abdullah oğlu Muhammed yazacaksınız dedi. O gelen Oradan gelen ilki diyor ki hayır diyor. Muhammedun Resul'la yazmayacaksın. Çiz orayı. Abdullah. Ya Ali orayı çiz de. Abdullah oğlum Muhammed yaz. Yetme. Ya Muhammed ben cızamam senin ismini. Bir ben elimle cızayım da yaz senin de başına gelecek. Muaviye ile harp ederken emir el müminin diyecekler sana da hayır emir el mümini değil. Ali İbni Ebu Talip diye yazdıracaklar. Senin de mucize olarak biliyorum bu hal senin de başına gelecek dedi. Esnaf'tan geldi. Orada bu ahede tamam yapıldı. Bizden birisi tuttu haline döner onlara varırsa onlar bir bize gelecek orada birisi iman ederse geriye teslim olmak üzere bu ahade yapılıyor. Yani iman eder gelirse de kolundan tutup geriye verilecek. Hazreti Ömer gibi ne olur ya Muhammed sen? Bu imansızlara bu kadar çiğitleyelim, elinleyelim dedi. Dur ya Ali, Allah aşkına sen dur ya Ömer dedi. Sen yaz ya Ali, yazdılar. Şeyler tamam oldu, o muahadeye gelen Sehil'in oğlu iman etmiş de babası zincirle ayağından kolundan bağlamışmış. O, o sahata ait, o sahata ait boşanması takdirmiş boşandı, zincirini sürüyerekten geldi. Ya Muhammed olsun elhamdülillah dedi. Babası dedi ki, yazan benim dedi, oğlumu bana teslim et. Geriye oğlunu teslim ya Muhammed ben imanlıyım, din size beni teslim etmelidir. Elimizdeki söz verdiğimiz muahadeyi bozamaz, ileride Rabbim bize ihsan edecek, sana da ihsan edecek, kurtulacaksın, korkma, git geriye dedi. Bu kadar acep çektiler de, Peygamberimizin Yahya-i saadetini kağıtlarda saklayıyorlardı. Ta bizim memleketimize de bir, bir tane nicecikçini nasip oldu elhamdülillah geldi. Allah'ımız ziyaretimizi kabul etti inşallah. Yani kurayı bitireyim size. Kulum bana bir ersin yaklaşırsa ben de ona bir kulak yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben de ona koşarak varırım. O benim rızama yürüyerek gelir camime, ben, benim rızam ona kopuşaraktan varır bunun bana karşı olan vazifelerinde çok dikkat ederse, orucu tam tabiatı, namazı tam tabiri ederken, zekatı tam yetip veriyor, haccını tam yapıyor, hiç buralarda bir bozuk vaziyet yapmazsa, ben de onun üzerine feyzi bereketini döktükçe dökerim, döktükçe dökerim diyor. Biz her vazifemizi Mevlamızın rızası için yerli yerinde yapalım inşallah. Rabbim da bize feyzi bereketini döktükçe döksün inşallah, döktükçe döksün inşallah. Kardeşlerimizden bizim mahzun Ali Ramazan'ı da arzu ile varmış bize rica ettiler. Saatimiz da hatim duasına doğru yaklaşıyor. Çocuk gelir de o da okursa ya-i saadete yok peygamberimizin basına da dinleyelim, bitirelim durun. Allah izin verirse. Yoksa efendi kardeşimiz 5-10 dakika evvel bırakın, hatim duasıklara geliyorum demiş. Allah izin verirse oraya bir saha ayrılmış olalım. Daha vakit var 10 dakika. Sultanı Enbiya, Senedi Asbiya, Şefiye Uruzi Ceza, Muhammed Mustafa'ra salavat, Seyyidi kainat, Esrali mahlukat, Şefi'ul usat, Ahmed-i Müstebara salavat, Resul-i Sakaleyn, Ceddül Harameyn, شفيع الشارعين محمد مقتدى محمود مقتدى صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم نبيل الحاكمين Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den deryadan bir katre, güneşten bir zerre mesabesinde bir kısmını bahsetmek isteriz. Ezelden ebede büyük hakikatlerin sırrına sahip. Bütün imanlı gönüllerin nuru salife-i kainatta vahdaniyetin cilvelerini benzile seyreden ilahi ibret sürmesiyle sürmelenmiş gözlerin sururu. Allah-u Teala'nın seçtiği ve sevdiği yüce önderlerin, peygamberlerin, velilerin, cihan, sumur mürşitlerin eşsiz ve lideri. Ve ma erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn sırrının muhatabı, sebebihil katimiz, hidayet kaynağımız, iman ve hak pınarımız, hakiki kurtarıcımız, mutlak anahtarımız, büyük mürşidimiz, örneğimiz, her şeyimiz o. Levlâke levlâk ve ma halaktul eflak muhatabı. Beşeriyetin en büyük atası Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar gelmiş ve gel, gelecek insanların en hayırlısı o. allah Teala'nın seçtiği sevdiği o. Dillerde söylenen o. Güllerde koklanan o esasen ehli tahkika göre berat-ı amalete zikrak ayetinin manası da o. Ezanda o, namazda o, niyazda o, arşta o, gönülde o, ruhta o, her tarafa bakın, Allah'ın ciddi melekesiyle her tarafa o. Düşünelim, derin ve engin düşünelim. Kim bu rütbeye, bu bahtiyarlığa erebilir ve erebilmiştir. Bütün büyükler birbirinin omuzuna basarak arşa doğru dikilseler kıyamete kadar bu işlerini tamamlamak için güç sarf ettiler. Hazreti Muhammed'in topuğunu aramazlar. Onun gelişi rüzgar gibiydi. Ahmet onun adıdır. Mahmut onun adıdır. Muhammed onun adıdır. Mustafa onun adıdır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Varlığımıza can, dertlerimize dermandır. Salatımız onadır. Selamımız onadır. Biz seni nasıl methederiz? Senin Mettah'ın Allah'tır demişler. Büyük şair, şair-i sahabi Hasan İbni Sabit ne diyor? Ma'il medahti Muhammeden bimekaleti bel medahti bir Muhammedi ondan bahsetmekle onur oluyorum Muhammed ismini söylemekle sözlerimi değerlendiriyorum Muhammed'i övebilmek konuşmak için yerden ta arşa kadar bir arz olmalı ki onu edilsin. Onu övmüyoruz. Biz onu hatırlatmak maksadında konuşuyoruz. Hz. Muhammed varlığın kalbi, cihanın cananıdır. Hz. Muhammed Peki evveli alem maksudi zattır. Hz. Muhammed Hılkatin fatihası nübüvvetin hakimesidir. Hazreti Muhammed Risalet-i Menkuriyetin şer levhası levh-i mahfuzun saklı dercestesidir. Hazreti Muhammed beşeriyetin merceği, insaniyetin menşeidir. Hazreti Muhammed kemalatın mefteri, şefkat ve faziletin meşheridir. Hazreti Muhammed Hecri Ezbeli Alem maksudi zattır. Hazreti Muhammed kudretin beyanı fasıhı, hikmetin kelamı sarihidir. Hazreti Muhammed hakkın habibi, halkın mahbubudur. Hazreti Muhammed tulu ekber, şems-i azamdır. Hazreti Muhammed evvelinin zineti Ahirinin neticesidir. Hazreti Muhammed nurlara nur, vicdanlara surur saçandır. Hazreti Muhammed kainatın efendisi, mevcudatın sultanıdır. Hazreti Muhammed asfiyanın vicdanı, evliyanın ruhudur. Hazreti Muhammed hakkı en çok bilen, Halik'i en çok tanıyandır. Hazreti Muhammed küfrü kibri kıran cehli şirki kandır. Hazreti Muhammed kitab-ı kainatın satır evveli ümmül kitabın dibacesidir. Hazreti Muhammed tevhid dininin Resul-i Azam'ı tarih-i Kurafa'nın hadiye famıdır. Hazreti Muhammed Beşer Allah'ın tercümanı umudu hakaikin lisanıdır. Hazreti Muhammed vahdet ilminin muallimi evveli, evveli mana aleminin Mustafa'sıdır. Hazreti Muhammed sözleri, efal ve harekatı, sükutu, ilahi hüküm diyen ve sünnet namını alan yegane peygamberi zişandır. Hazreti Muhammed her nebi ve Rasul'den sonra gelen nebi insandır Ali Hazreti Muhammed bütün enbiyanın kendisini müjdelediği ve ona teşrifatlı oldukları serveri enbiyadır. Hazreti Muhammed maalen o güvenli ilahiyesiyle başlayan fermani Sübhane'nin en büyük alemidir. Hazreti Muhammed huluki asrinin ile mevsup en geniş sekiyedir. Hazreti Muhammed eli kalem tutmamış. Fakat kalemler ona muhtaç olmuş. En büyük ariftir. Cenab-ı Allah şefaatinden mahrum etmesin. صل وسلم وبارك على اشرف النور جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى الفاتحه İnşallah ziyaret edeceğiz. Gürültüler çıkmayacak. Kadınlar seslenmeyecek. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendine bugün ruhaniyetin bir hareket edeceğiz. Böyle hareket etmezsek Sultan-ı Enbiya, Serger-i Esbiya, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizden gönlünü ve ruhunu sevdi. Acemi hareket yok. Bir meclise âliye geldiği zaman Peygamberimiz Nefesi bu kadar aliydi, acemler gibi benzerinize ayağa kalkmayın, oturun diye emrettirme otururlardı. Şimdi Yahya-i Saadet oradan çıkacak. Müslümanları incitmek doğru değil. Beytullah'a vardığın zaman Hacer'in ekmeği ekmek فَاَنَّ رَحْمُهُ اَرِيْشُ مَحْسُدِ اَحْسَال derseniz kitap. Bu kadar eftal olan Hacer-i Esker'i yetme, yetmez, insan gideceğin için birden Bismillah, Allahu Ekber'i Allah onun yerine kabul ediyor, daha da üstün olduğunu. Çünkü mümini incitecek olursan, e, cihan bağında ey insan, ve bir mahluk ilgilgi ve senden kimse incisi ve sen bir kimseden inci, kimseyi incitmemek, kimseden incinmemek lazım. İncitmemek için ne yapmak lazım öyle olunca? Birbirimizi sıkıştırmamak, küçük yavruları çiğnememek lazım. İlgede sağlar sıhhatçi ekselek, el hezaran Kabe yettir yükselek. Kabe zorunlu yaptığı için bir hakki ekber sevabı veriliyor. Elhamdülillah. Ertezaren Kabe yettir gittiler. Bir defa Beytullah'ı yapmadan bir adamın gönlünü yapmak daha efsan. Bir defa bir kazmayla uçurmuş, sen de ellerinle Beytullah'ı yapmaklıktan bir adamın zorluğu, bir yetimin zorluğu, bir ihtiyarın zorluğu, bir durumun zorluğu, bir fakirin zorluğu, bir miskinin gönlünü görmek, bir de Beytullah'ı yapmaklıktan daha yaptan. Yıkmak nasıl olur öyle onu göreceğim. Bir gönlü kasıt araz için bir kurşunu alacağım gibi yolunu yıkmak bin defa bir kullahı uçurmuş gibi günah. bin defa bir kullahı uçurmuş gibi günah. Niye böyle oluyor? kabe Dünya Halil-i Azer'e, Kabe-i Dünyadan Azer'e olmuş İbrahim Aleyhisselam. Yani on bir defa yapıldı ya, daha Adem Aleyhisselam dünyaya gelmeden kurt bir sene evvel melekler Gülşullah'a yaptı olayı tavaf edenlerdi ya. Lakin böyle çeşitli çeşitli yapış, yapılmalar var. Adem Aleyhisselam, İbni Adem Aleyhisselam böyle Amerika falan İbrahim Aleyhisselam gösteriliyor bizim zamanımızda. Çünkü o yeniden inşa etmişti. Kâbe-i Cünnet Halil-i Azer'e, Kâbe-i Cinan'dan Azer'e oğlu İbrahim Aleyhisselam, bir nazar cahil celili eşkere, kalbi yapan Hazreti Allah, kalbi yapan Hazreti Allah olunca, İbrahim Aleyhisselam'dan Allah'ımız ne kadar gülüyorsa, hem de halk ettiği peygamberden bir müminin kalbi de Beytullah'tan öyle büyük olur, öyle sağa solu gitmez, oturmaz, hükmetmez, ölçelenmez, azaplanmaz, küçükleri çınlanmaz, çınlamaz, büyüklere hakaret etmez. Allah'ın razı olmayacağı şey bunlar. Birisi Hicaz-ı mağfiretten gelir. Geldi mi? Yok. Gördün mü? Evet. Yazı ahiretten, nafile ibadetten görüp gelir. İbadetleri gelirken birisi de bir din kardeşini, bir dostunu, bir Allah dostunu ziyaretten gelir. Ziyaretçi Hicaz'dan nafile